I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your My hurry? father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't. Well, hurry. maybe just a more. Put some records on while I fall. The neighbors might But think. baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? Cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like stars to right break now. This spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, Mind sir. if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't Oh, baby, don't hold out, baby. Oh, but it's, it's cold outside. outside. Baby, it's cold outside. The answer is well, no. Baby, it's cold outside. The welcome has How been lucky that you dropped so in. nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves up on a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get home. Baby, you freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I, I really can't get over that old doubt. Oh, but it's, it's cold. Ricardo Montalban tillsammans med Esther Williams alltid iklädd baddräkt It's cold outside. Och det är ärmarnas år i år. Trekvartslånga, hellånga, isydda eller raglan eller inga alls. Klänningarna är helpriserade i mjuka tunna tyger, orange i sensationsfärgen och halm garnerar både kläder och hattar som för övrigt blir allt mindre. Fram på höstkanten omsluter de huvudet. Evert Taube som i mars fyller 60 år får i december Svenska Akademins Bellmanpris. Därmed kan den folkkäre trubaduren och författaren känna sig erkänd också av det litterära etablissemanget. Evert Taube tar emot sitt Bellmanpris på 12 000 kronor iklädd sin 30 år gamla bröllopsfrack, prydd med Nordstjärneorden. Per Lagerqvist ger ut Barabbas som blir en succé inte bara i Sverige vid slutet av året har översättningsrätten sålts till nio länder. 1949 kunde Svenska Akademin inte enas om någon litteraturpristagare. I år delas därför ut två pris. 1949 års pris går till den amerikanske sydstatsförfattaren William Faulkner. 1950 års Nobelpris i litteratur tilldelas den engelske filosofen och populärvetenskaplige författaren Bertrand Russell, ett val som väcker en del kritik. Väcker kritik gör också romansen mellan den svenska skådespelerskan Ingrid Bergman och den italienske filmregissören Roberto Rossellini. Den 2 februari får de en son och en vecka senare beviljar en domare i Mexiko Ingrid Bergmans ansökan om skilsmässa från maken Aron Petter Lindström. Och i maj gifter de sig, Ingrid Bergman och Roberto Rossellini i Mexiko via ombud.